Jágóðu hlustendur út af sögu þá hefst þátturinn ESB nei eða já. Við erum hér eh, alla fynntita með þátt sem að fjallarum sem við höfum kallað stærstu spurningu í Íslandsögunar eh, og fjallarum eh, aðild Íslands að Evropasambandinu og ég er nú reyndar bara einn hér í dag, Andris Jónsson, stjórnandi þáttarins en þeir Egil Jóhansson og Frosti Sigur Jónsson eru vant við látnir en við látum það ekkert á okkur fá, við erum með fína dagskráð og með tvo góða gesti í þættirum í dag. E, hér á eftir verður gestuminn Ragnar Arnalds, fyrirverðandi alþingismæður Róðherra og fyrirverðandi formaður samtaka, samtakana heimsínar og e, svo fyrir gestuminn sem að e, er hér vonandi komin á línuna sem er Björgvin Valur Guðmundsson, kennari á stöðafyrði og, og bloggari þjóðkunnur. Ertu þarna Björgvin? Já, ég er hérna, blessaður. Blessaður og sæl. Þakka þér fyrir að, að hérna að, að spjalla við okkur Náttúrulega Þú hefur nú látið þessi þjófélagsmá náttúrulega því varða og verið virkur í, í samfélkningunu og fleiri pólitískum reyfingum en, en hefur ég aðfært skoðanir á allt Íslandsað Európusamvöndinu e, Já Þú kannski segir okkur hverja þær eru Já, ég er aðeldarsinni, ég vil að Ísland gangi í Európa sambandi, það er búin að hafa þá sko vera þeirra skoðunar í nokkuð mörg ár svona bara síðan um það byl síðan er e samningunum var samþygtur sko. Akkurat og eh, þínar, þú hefur eiginlega rauninni bara þessari skoðun frá eh, bankarhauninu svo kallaða Já, ég, ég hef gert það vegna þess að, að þú veist, ég kannski ljótt að segja þetta þá er svona þarf að bjarga okkur frá sjálfum okkur á einhverju leiti sem bara sem þjóð líku við en allavega, allavega hefur það sínt sig núna að, að, að stjórnkerfið okkar, stjórnsýstaln okkar og, og, og þessi, þetta sem við heldum að verðum alltaf stórpakið umfélagsins er rótið og fúið og ónýtt og við þurfum, við þurfum nýja nálguna það og við fáum hana með aðeldaði spil. Já, eh, annað sem að þú hefur svona e, hérna, vakið aðtegla á og það er það að e, í þessar umröðu þó að þetta fólk geti haft e, alls konar skoðanir á aðald Íslands að að áberandi þáttakotur umræðin eru ákveðinu hagsmunahópar í samfélaginu Já, þeir sem berast harðast á móti eru náttúrulega, náttúrulega hagsmunahöfn sem, sem að ráða yfir ráða yfir annarkvært auðlendum fjóðurinnar viðskipta blokkum eða, eða einhverjum, einhverjum sem gefur vel í aðra hönd Já. og vilja já, leiði mér að segja skiljanlega ekki sjá af því og ekki sleppa þeim völdum til dæmis LIU, það er nú nýjast dæmum ég eh, með þá í dag um tvískinu ekki þar að þeir nota öðru en vil ekki sjá öðrubursambandi Já, ég þú meinar út að vísa, vísa til þess að þeir gera eh, sem stóru sjáarsveitakerinn gera upp í já, öðrum eins og það kallað Já, þeir gera upp í öðrum en ég efast um að þeir borgi sínum sjómanum laun í, í, í, í öðrum þeir, þeir borga þeim í íslensku krónum því að þeir náttúrulega Eh, hvað ég var að segja þeir eru, þeir, þeir eru að snuða sjóminn og sína þannig, trúi ég En, en hvað segir um rökin sem að uh, eh, útgerðamenn hafa haldið fram um að já, auðlindin sé hættu og hún muni jafnvel komast í, í eigu ellendra aðla ef, ef við gungum í Europasamöndi Sá möguleg ekki visslega fyrir hendi en, en þá bara á þann hátt að ef við gerðum ef, ef, ef við gerðum samning sem að, sem að hérna, fæli það í sér að það mætti selja íslenska fiskvegkóta til aðila utan Íslands þá í Evrópu en þá komum við að því sem er svo snúið við þetta að hérna, einu aðilarnir sem geta selgt þá íslenskan kvóta til Evrópu eru þeir sem að eiga kvótan sem eru fyrst og fremst meðlimir LU þar að leiðandi er LU ekki að treysta sjálfu sér í þessu máli Þeir treyst ekki sjálfum sér til þess að selja ekki kvotan? Nei, þeir vita sem er að, að, að það sem að er auðfengin peningur þá engar löpa þeir. En e, skiljið þá rétt að þú sett persónulega þá hlindu því að það verði settar eitthvað skonar hömlur við því e, að kvotin e, fari í hendur fyrirtækja sem eru staðsitt utan Íslands? Mér þætti það eskilara en ég gera það ekki útlitaðatrið sko því að það skiptir mig hérna í kvotalösu byðalagi sjálfsverði engum áleikort að hvort að kvótinn sem er verið að landa hérna og setja upp í flutningabíl og kæra eitthvað djöfn til í burtu er ég einhver íslags mann sem að, sem að liggur í velistingum núna á, á kannari um að leiði kvóta sinni eða, eða, eða einhvers skoðs á spáni það skiptir mér sjálfsvegar engum máli Nei eh, Þannig að þú hérna eh, fyrir þér eru er, er, er þessi hagsmunir hvort sem er Eh, farnir úr þínu, þínu sveitafélagi? Já, þú veist, úr mínu nálandu umhverfi en alltaf ég verða að hugsa kannski aðeins starra en þá að þess vegna myndi ég helst vilja hafa skorður við því að, að þetta færi til færi út úr landinu en, en við erum svo, það er svo mikil tvískinningur í okkur, við viljum ekki að útlendingar fjárfæst í Íslands sjávarutvegi en við erum, við erum kaupandi upp kaupandi upp sjárótúðum allan heim og, og gott ef Samiri er ekki búin að flytja stóru hluta íslenska fiskvinnslu til Breitlands nú þegar með því að láta frístiskipi sín eh, landa þar og flytja af að hanga sko. Það er, er íslensk fyrirtæki held að út í stórkostleiri fiskvinnslu í Húl og Grínsby. Já, já, þeir eru stortakir í Þískalandi líka samherja. Já, já, já, já en, en, en það fyrir minna fyrir því hérna þannig að þetta, þetta er bara, þetta er svo mikil tvískinningur í þeim að tala um að með ekki flytja öðlu með, með af þessum mikil hætt og öðlindi fara úr landi það eru bara þeir sem að geta að flytja úr landi og þeir eru þegar búinir að því að hluta til með því að fara í fiskunslum úr landinu Já. og ég kýs eiginlega að leiða elli og hjámi sem hvert annað hundspill En, en tölum þá um, um þá sem að kannski eiga að, að hérna, fjallum þetta mál þanga til að vera lagt í mál uh, þjóðarinn en það eru stjórnmálaflokkanir og eitt þeirra er nýbúin að halda landsfund þar sem að áleittum þess efnis að aðaldarumsóknum skildi dreyin tilbaka var samþýtt með já, hún var allavega samþygt. Já, hún var samþygt, já, ég sætt með þess að botna ekkert í þessu stjórnumflokki, hef aldrei gert. Ég finnst það bara, ég finnst það bara fáránlegt að fyrstu, eins og þetta hefur verið kallað dyrubjörnlaðat, það leggir um svo kannu draga svo tilbaka og fyrst málið komið á þennan reikspur þá finnst mér nú að þjóðin að ég að fá að hafa síðast orðið um það úr þessu allavega greið aðkvæðum samning og, og, og þetta er náttúrulega kemur að þessu sama þegar það eru bara þarna hagsmunna öflinna flokksins sem er vil ekki fyrir nokkur mun að, að það verði málefnilega góðum ræðum ESB aðeld á Íslandi og þeir vilja halva hafinni aldinni skotgrófunum þeir vilja ekki þessu málefnilega umræð því þeir vita sem er að svo getur vel farið að þjóði myndi segja já og það, það eru bara hagsmunaröfni sem fengur þetta í gegn á landsfundunum En hvað telur að geta orðið til þess að því nú er nú útliti fyrir, fyrir ekki, ekki sérlega bjart fyrir, fyrir hérna atkvæða greislina um, um aðeldarsamningin ef með, með er við skoðanakannanir Nei, það náttúrulega hefur engin málefnileg umræð að farið fram, það eru þeir sem eru á móti og hafa upp í alveg rosalega gífuriðu með örbu sambandið og, og náttúrulega þeir, svona, þeir tala með þessu fugglaflænsuna sem er reyndið svo engin innstæði að vera fyrir Já. en og kannski er ég afgamaður í, í hérna áttina, það geta maður vel verið, ég, ég náttúrulega er kannski blindur að sjálfa mig en, en ég vil allavega að þjóðinn fái að hafa síðast á orðið og það þýðir ekkert að vísa til skoðanakannunan sem að gerða voru í vetur þegar að hérna, þegar að æsseif deilan stóð sem hæstu og, og, og, og nota þær til grundvallar því að það er umsótt tilbaka ef við förum eitt ára aftur í tíman þá meiri hluti, var meiri hluti fylgjandi því að segja maður um og hvernig verða það næsta ár, hvað gerum við þá ef við draugum umsótt tilbaka í höst og svo verður ekki sko- skoðanakannunan eftir áramóta sem að eh, flest, fleiri vilja sækjum aðeld en ekki alltaf þá sækjum aftur við erum ekki til að láta svona dægusveiflur hafa árið vaða við erum bara að fylgja þessu máli eftir að festu og, og, og, og sangirni Akkurat. Heyrðu Björgvein, ég það var eh, skemmtilegt að heyra í þér við höfum nú haldið okkur hinga til við gæsti sem að koma til okkar í stúdióið eh, en, en það er gott að hérna, fá aðeins púlsinn á landsbyðinni og eru, þið eru nokkri í Európa sinnendir út á landi er það ekki? Það er alveg einn eða tveir Já, ég ger það fyrst því að hann segist um álflósum Það er svo skrítið með pólitík út á landi að það er aldrei eftir að ræða svona stórumál Þetta snýst, hún snýst öllum hérna um, um, um, um vegi og þungaskatt og, og, og, og byðakota en, en það þýðir ekkert fyrir neitt að fara í stjórnmál út á landi alls fyrir að, að leggja áslu auðaringismál Nei, það kann ekki glórileika stýra Þetta er ekki mikið rætt Herðu, við vonum að það hérna, aukist nú með, með aðaldarumræðinum Já, Breðalandi voru eitt kjördæmi líka, það breytist það. Já, við getum að tekja undir það eh, allavega ég með þér. En, en, eh, en það þarf maður ekki að vera hlutlega sérna í þessum þætti sem þáttarstjórnandi. Þú ert ekki á rúmennarum. Hvað segir þau? Þú ert ekki á rúf. Nei, þetta er ekki rúf, þetta er einn hérna útarpisögu. En við eh, ætlum nú að heyra ofan í hann Ragnar Arnaldsen og eftir og hérna byrja kannski eitthvað að þessum sömu spurningu uppi hann, þá fáum við hitt, hitt sjónarhornið um að gera, bara málefnilega umræða það er einu sem gildir og þess vegna verður málefnilega komast upp úr skotgrún Já, takk fyrir þetta Björgvin og, og hérna við fáum kannski að heyri það setna í þessum þætti Endilega, takk að yfirir Þá fáum við smá dólist hérna á útarpisögu og e, síðan ætlaði við að ræða eins og kom fram hérna áðan við hann Ragnar Arnalds en hann er e, eh, eh, fyrirverðandi ráþeira meðalans fjármálur ráþeira og, og hérna þekkir Eh, aðeldarumræðin og út og eins meðal hann sem formaður, fyriröndi formaður eh, samtakana heimsínar Ground control to Major Tom ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. check ignition, and may God's love be with you. eftir hér í þættinum ESB e nei eða já, hér útarpi sög og klukkan er eh, eh, festgengin í, í hálf 6 og eh, næst ætlum við að bjóða velkomin hérna í þáttinn til okkar Ragnar Arnalds Já, hækkaði hér Þetta er velkomin um, Ég ætla hann svona í byrjun að kannski að rifið upp stöttlega e, þú átti nú langan fyrir í stjórnmálum þó að það sé kannski orði, já þó nokkur ár síðan þú drósti í hlið frá uh, virkri svona þáttöku í stjórnmála þáttöku en þú hefur síðan látið því þjófélagsmálinn varða áfram og meðalans uh, eh, gengt ennbætti uh, eh, formas heimsínar sem eru samtök andstæðinga aðeldar Íslands að Europasambandinu Mér langaði svona, já, spurja þig hvernig kom það til og, og hérna svona hvað hefur annað verið að, að fórst við frá því að formleiri stjórnmála þátt okkur laug? Já, ég hef lengi haft áhuga fyrir þessu máli því að, að, að það eru nú eiginlega 50 ára akkurat í vor síðan að ég hóf uh, svona virka stjórnmála þáttöku sem uh, aðtunum stjórnmála maður uh, ráðinu reyðstjóri 1960 að blæðinu hlásið þjóð og þá þegar var Európa-samfarsmálið komið að dagskrá og ég tók virkan þátt í því þá þegar þannig að ég hef búin að, að taka þátt í þessar umræðið 50 ár En uh, síðan þegar ég hætti, eh, sko 99, þá uh, sk ég skrifaði bók um þetta mál sem kom út uh, á því ári og, og átti þátt í því að stopna heimsinn og var fyrst í formadur þar og, og var það alveg fram þá til í fyrra. En ég aflýða því þá held ég áfram reittstorum. Ég byrjaði nú á því svona á miðumaldri þegar ég var í fjármálarlandinu fór ég að skrifa leikrit og skrifaði all mörg og, og, og eftir að ég hætti pólitíkina þá, þá hef ég skrifað líka og það hefur verið frumst nokkuð verka til mig og, og svo er ég gefn út tvær skaldsögur Er þetta að þú hafi farið að menta því í bókmentafræði? Nei, nei, nei, nei, nei, nei ekkert svo leiðist Nei, nei, nei, nei Farið bara aftur í rýðstörfin eiginlega Já, já, ég bara byrjaði alveg frá grunni, hérna, ég byrjaði að gera því hjáverkum þegar ég var í fjármálandinu og, og svona til að kvíla mig á, á öllum tölunum og, og svo hef ég bara kynnt mér þetta á eins bitur. En þú hefur ekki, já þú segir, þú, þú hefði nú byrjaði að taka þátt í umröðum með um Örbjörnsambandi eh, fyrir 50 árum en þú er ekki svo sumi stjórnmálumenn, bara vilja hérna gerast sendiherra og, og svona losna við þetta arga þrás og taka þátt, þáttöku í því Nei, ég hafði engan áhuga á því Nei En þú hefur eh, náttúrulega tekið þátt í þú eh, hefur mikinn bakurinn í efnaðasmálum og það eru mikla blikur á lofti þessa dagina í efnaðasmálum þjóðarinnar og kannski við tengjum þá yfir í, förum bara beint yfir í, í umræðu um aðaldar umsóknuna að eh, svona, þar sem nýjast hefur gert í þeirri umræði er það að það eru komin þessar kröfur um að draga umsóknuna tilbaka og stöðva eh, aldarferðlið og þá á þeim fórsöndum að Ísland sé í, í eh, efnæðslegum erfileikum og það fyrir stjórnmálamenn eh, eigi betur að einbetja sér að því hvað segir um þessi rauk er, er það á móti hafa með sagt að þjóðir hafi gætnan verið að komist í gegnum erfileika þegar það hefur sótt um Finnst þetta að vera veiga mikil rauk? Sko ég kannast við það að, að, að eh, hér fyrir nokkrum árum þegar að að hrunið var yfirvóandi að þá eh, var áróðurinn að, að Európa-sambandi væri bjarkringurinn og, og við ættum snarlega að gangi í Európa-sambandi sendin umsók, það myndi öllu breyta og við myndum síðan fest okkur við efruðna og, og, og þetta er allt í lagi mm -hmm. e, en e, allir vita að, að e, frá því að við sóptum aðild til í þeitt ára það er ekkert gerst og, og annað en bara það að, að við erum komin inn í einhvert aðlögunarferli sem að félur það í sér að að við erum látin aðlaga okkur að, að lögjöf Európa Sambandsins Eh, og við hefum að laga löggefuna líka, við hefum að hætta kvalveiðum og við hefum að semja mæsef um og svo framvegis mm -hmm. og allt þetta sem að sagt var í fyrsta lagi að þetta myndi hafa einhver áhrif á, á, á stöðu efnarsmála hjá okkur, það þetta rendist tónvittlisa og einsýður að hefði einhver áhrif á stöðu krónunar en, en það vestar var sko að það voru svo margi sem trúðu því að, að þetta snýrist um það að aðtuga hvað væri bóði En sko síðan liði heilt ára og, og það veit engin eitt meir um það e, e, núna árið liðnu heldur en, en áður vegna þess að þetta er ekki í eðlisínu könnunar viðræður. Það, það er akkurat það sem ég mælti með. Við óttum að fara í könnunar viðræður. Við óttum að, að, að kanna hvað væri búið þannig að þjóðin gæti átt að sjá því hvort það ætti að sækja en, en hinn er snýruð þessu bara algjörlega við og uh, uh í staðin fyrir að hafa þá þjóðarökkvæði um það á grundvelli konunar viðræðina hvað væri búaði að, að þá uh, uh, á að fara í þryggjára ferli sem er kosta óheimju mikið fyrir, fyrir þjóðina og, og, og hafa hér hundruð ennbætsmanna uh, upptekna við uh, þessa samninga og og það er ekki fyrir henn að loka punktinu þegar allt er klappað og klart aðlögun lokið búið að semjum alla hluti þá loksins fær e, e, þjóðin náðarsamlegast að hugsanlega að íta á neðan hnappin þar að segja, segja nei sem hann mun áraðanlega gera en sko ef ég má að því að hér var eh, ágættum aður að, að, að undir mér að, að spjallum þessi mál og já, á, á, ég heyrði á, hvað Björgum var að segja og, og, og, og eh, já, mér þóttu nú bara hansi gott hjá þér að hafa upp á einum þarna út á landi sem var á móti, sem var eh, meðmeltur Európusambassæðild sko því að í raun og veru er það stóra málið í dag það, hérna, það er þetta að að 70% þjóðurinnar e, reynast að vera andvíir því að við göngum í Eurósambandið og 30% með þá e, tel ég bara e, þá sem taka reyna afstöðu ég heyrði að hann sagði að það var einhver skoðanakönnun í vetur sem hefði sínt þetta en það er ekki alveg rétt sko þetta er alveg ný skoðanakönnun sem sínir þetta sem ég var nú að segja það var ekki nærins mikil anstaða í, í, í vetur og satt að segja hefur þróunun verið frá því að í hruninum að það hefur alveg hreitt stígandi í því að alltaf fleiri og fleiri og fleiri sem veru á, á móti aðild og það eru raun og veru þetta sem að gera það verkum að, að, að þetta, þessi, þetta umsóknarferli er svona fráleitt og svona sjálfsalla afturkalla umsóknina. Ég efast um að nokkur þjóð sem hefur gengið í Európa-sambandið hafi 70% verið á móti því að gera staðili á sama tíma og, og, og umsóknarferlið er í gangi. Þetta, það er álanlega einstæmi mm. en e, e, hérna að því að við vorum nú að, að, að hann var nú að minnast á hrunnið og, og, og, og það er svona álega í huga okkar allra Já, hann myndi svona reyndar á það að, að hann vildi meina að ISAF hafi haft áhrif og afstöð Já, einmitt, sko ég er heldur ekki sammála því sko, vegna þess að ég sé það ef að ég skoða skoðanarkannanir alveg frá því 2008 að þá var komin meiri hluti svona uh, áður heldur en að hrunið verður og áður en að æsef uh, eh, samningurinn uh, kemst svona ofalega á dagskrá og ég sé ekki betur en að það hafi sko orðið bara hægt og þétt hugarfarsbreyting hjá þjóðinni sko það voru margir mjög hyllaðir af, af þessum uppgangi bankana og, og af aðtöfnum útráðsarvikingarna hlutabreyfum voru alltaf að hækka starfsfólki bankana fjölgaði endalust og það var hluti af þessu andrumslofti í þjóðfélaginu að heimta Evru og heimta aðild að Evrópussambandinu og þá var sem sagt Evrópussambandi svona viss draumaland eins og skoðanakannanir síndu þarna á vissu, vissu tímabili en svo þegar að sko svo, svo eh, nálgast hrunið og þá eh, hérna magnast reyndar þessi áróður mikið að Evrópussambandi eh, muni allir björgans, ég var nefn áðan mm svo hreinuloksinn spila borgin sko og, og, og, og þá sínist mér að þessi gerfi veröld ESB áraðusins hún hafi svona smá saman verið að hrinja í framhaldinu það er það sem hefur gerst og það er eins og fólk hafi komist í jarðsamband við hinn íslenska raunveruleika þannig að ef maður skoðar þessar skoðanakannanir þá er eiginlega alveg sko almenningsáletiði mjög góðum takti við fyrst uppgang og síðan fall útrásar vikingana. Því að fólk núna það skilur að sko eh, eh, framtíðin líkur ekki í stóraukinni bankastar sem á ellendum vettvangi heldur verðum að ebla íslenska atvinnvegi og auka útflutning og spara gjalderi og svo framvið. Þetta, þetta er meginatrið mm. og í því sambandi kemur auðvitað íslenska krónan eini myndina sem mjög gaglegt og virtæki til þess að koma okkur upp úr uh, eh, gröfinu sem við vorum dottnir vani. En það er nú einn helsta rauksemt eh, þeirra sem að vilja aðelda Európa-sambandunum, þeirra vilja meina að gengistururinn krónunar, það, það sé eh, versta, ja, versta tekjuskerðing íslensku þjóðarinnar sem að, ja, fyrir, fyrir almenning sem að almenningur þurfa að búa við og, og sannin og eiginlega helst hversu þessar sveiblur séu Nei, þetta er alveg hárið, þessi er haldið fram, þessi er haldið fram, þetta er alveg hárið, ég, ég kannast vel við það. En, en staðrindir er þetta svo að bara gengisfettingin á króninni, hún er afleiðing, hún er ekki orsökurraunsin, hún var afleiðing af rauninu og mjög skiljanleg afleiðing í sjálfu sér vegna þess að, að þegar að hlaðast allt í um á okkur þúsundir miljardar í, í, í, í skuldum, nýjum skuldum vegna raunsbankana og þegar að, að sagt, eh, eh, eh, verður hér allserja hrun á ymsum stórfyrirtækjum þá er bara eh, búið að, að það er bara búið að uh, lækka þjóðarbúði í verði ah, þannig að það, það er fullkomlega uh, eh, lógist og eðlilegt að krónan hún lækki verði í svip meðan þetta ástand er ekki uh, úr sjóinni efnarslífinu er ekki meiri Já, og hún mælir það og, og, og síðan sko segi bara um þetta í framhaldinu að því ég veit að þetta er nú eina aðalröksendin sko að, að að aðalatrið sambandi við öfruna er samt hitt sko að eh, við höfum aldrei uppfyllt skilirinn til að geta tekið upp öfru, við gáttum ekki e, tekið upp öfru fyrir tíu árum eins og Össur var að tala um hérna í morgun sko að hérna höfðum við frittónum að ef við hefum gengið Európsambandið og tekið upp Európ fyrir tíu árum þá væri þetta, hef, væri þetta nú allt í fínu lagi. Sko staðrindirinn svo að, að jafnveg þó við hefðum viljað þá hefðum við ekki getað tekið upp Európ á undanfjörðum áratug vegna þess að við uppfylltum ekki skiliðinn og uh, en við hefum kannski geta reynd að við hefum geta reynd að við erum alltaf að reyna það en, en vegna þess að við erum að, að alltaf að, að við erum alltaf að reyna að keppa að þessu marki að ná þessum hafa verðbólkuna lága og hafa skullitan sem minnstar og svo framvegis en, en í eðli sínu er þessi öfru umræð ekkit annað en tálbeita hún er ekkit annað en bara e, blekking að það er verið að reyna að draga okkur inn í Európa sambandið e, með lofvarði um, um efru sem ekki kemur vegna þess að við vitum það að núna eftir hunnið erum við enn fjærði en nokkru sinni fyrr að uppfylla þessi skýlirði og þar hefur bæst við eitt atriði sem við gátum kannski uppfyllt áður mm. þar sé skuldastaðan, hún var í lagi hún er núna komið í slíkt óstand að það geta liðið 10-15 ár áður en við uppfyllum það skýlirðið mm. og það verður uppfyllaðið öll en uh, nú eh, bendi Björgunni mitt á það að hann taldi svona eina, eina helsti rauksendana fyrir sín, sinni skoðun vera þá að við, ok, ok, við þyrtum að þessu aðhald að halda eða okkar stopnarnir væri einfallega ekki nógu sterkar og, og, og, og hvað viltu segja við þá sem að telja einfallega að, að það sé svona lítið til þjóð holda, halda sig við, við, við hérna eh, í skjóli hins stóra og svona Eh, já, bara einmitt að, að við setjum á okkur þessa mælikvarða þessa kröfur. Sko ég ætla ekki að tala um aðra þjóðir en, en ég álita að, að okkur farnist best okkur íslendingum ef að við ráðum málum okkar sjálfur það, það er alveg hárétt hjá honum að við höfum gert mikil mistök við höfum alltaf að gera mistök eins og allir menn í heiminum er að gera mistök þeir eru, eru misjaflega stjórnmálamennir eru misjaflega gáðir og, og, og góðir en, en við sem erum hérna á þessar eigu Við erum samt í miklu betra standi og aðstöðu til að taka ákvarðanir um það sem hendar okkur best hér á Íslandi heldur en menn sem eru stattir á kontórum í 2000 km fjallægð í Brussel og hafa kannski aldrei komið hingað og, og þekk ekki okkar þarfir og, og, og aðstæður. Þetta e, e, e, e, e myndi til dæmis vera ákavlega dýrt fyrir sjávarotvegin að e, láta stjórna sér úr svona mikillir fjallægð mm -hmm við erum til dæmis í sjáurutveginum við erum að taka hér eh, ákvarðanir eh, frá viku til viku og, og, og oft með litlum fyrirvar að loka hólfum og gera eh, allan skrattan í sambandi við okkar miklu fiskimið þetta er því allt svo miklu þunglamalegra og, og, og erfiðra í vöfum ef að, ef að við ættum að býða eftir því að ákvarðandan kæmu þarna að eh, utan úr heimi mm -hmm. og eh, ef ég eh, má bæta ef ég hef smá tíma þá, þá vildi ég bara benda á það að sko það er sjóð söður í heimi sem heitir Nýfundnaland Eh, nýfundalendingar þeir búa eh, eh, hérna vestan við okkur, vestan við okkur. þetta er þjóð sem er svona svipuða starð hún er kannski töfalt starri þetta er þjóð sem búin að vera mjög lengi sjávaróttur stjóð hún var sjálfstæð og, en hún lendi fjárasæruðuleikum hún lendi því að vera ítla stjórnað og þeir tóku þetta ráð það sama sem núna við verðum að bjóða okkur þeir gerðust fylgi í stóru ríki þar segi Kanada og uh, uh, það kostaði þá það að, uh, að því að Kanadamennu voru svo seinir til að færa upp landtilkina miklu miklu setni við Íslandingar sem vorum við til fararbroti að liðu þarna næstum því áratugur á milli að þá bara hreinlega hrensuðu ellendir tógarar upp miðin hjá þeim Þeir voru með 800.000 tonna þorskabla í kringum uh, 1970. Þorskablin hjá þeim uh, uh, núna á undanfjöldum árum og, og, og til dæmis frá 1990, eh, hann hefur verið null sko. Þeir hafa bara ekki veitt einn einasta þorsk, þeir reynsuðu gjörsamlega miðin. Og það er þetta sem skeður að, að ef að sko, þeir sem taka ákvarðinnar e, hafa ekki fingurinn og, og á púlsinum hvað hagsmunni okkar snertir og taka ekki ákvörðun á réttum tíma þá er voðin við sko ef að mennitin sem eiga stjórna eru í mikill fjallað frá okkur ég bendi líka á það að við það að verða fylki í Kanada þá var eins og að dræpist niður allt frumkvæði hjá þeim sko, flugfélagin eh, þau voru bara þau voru einhverstað lengst í burtu stjórnað af einhverjum kanadamönnum eh, á, á meginlandinu, skipin voru gerð út þaðan vestlanirna voru allar út í bú frá, frá einhverjum stórfyrirtækjum í Kanada, bankarnir sömu leiðis Er þetta eitthvað sem að breytist bara við, við Já, það, þetta er það sem gerðist þessi þróun sem varð mm. eftir að, að þeir missa sagt, eh, sjálfstjórnina úr, úr sínum höndum verða bara fylki í einhverju miklu miklu stærra landi þar sem ekki er verða að hugsa um þeirra hagsmunni Akkurat en uh, þetta er nú áhugavert með, með að, að taka svona dæmi þar sem að hérna, en það eru líka mörg dæmi um minni þjóðir sem, að, að, sem hefur vegnað vel innan Európusambandsins Já, en þú verður að mun eftir því þú verður að mun eftir því að sko það kemur yngri þjóð jafn illa og okkur að gangi ára samfélagi. Við erum alveg sérstakri aðstöði. Vegna, vegna eðsamling sem er Nei, er. vegna þess að sjávarátugurinn, hann vegur svo þungt hjá okkur, það er engin þjóð í Európu sem að, e, er með sjávarótugur sem bara 40% eh, eh, af útlutningstekjum eh, og það e, vil líka svo til að innan Európusambansist þá er þetta sá atvinnuvegur sem er mest miðstýrður vegna þess að þar segir bara það eru algjör yfir ráð yfir sjávar öðlindum uh, eh, Európuríkjana uh, eh, eða þeirra ríkja sem er í Európsambandinu uh, eh, þetta er lögfest núni í stjórnarskráðeira Lissabonsáttmálanum þetta gildi nú ekki til dæmis um skóarhöggið eða um námutnar eða ímyndilegt fleira en um sjávartöðin gildir þetta þannig að en, en þetta er nú samt Ég verði nú að spyrja það sem fyrirhandi fulltrú í Íslands í Evrópuráðinu til margra ára og svo framvegis að Íslandikar auðvitað eru þáttakotir í alls konar samningum já, já. og stopnunum þar sem að ákvarðinu tekla sem hafa áhrif á okkur já, og um, EES er það náttúrulega eh, kannski sá sem hefur mest áhrif í dag og, og Íslandikum hefur nú bara gengið nokkuð vel að gæta högsmunum sína, myndur ekki taka undir það í, þeim, í því alþjóðarsamstarfi sem við höfum tekið þátt í og akkur ætti akkur eftir okkur að ganga svona illa að, að, að fá fólk menn til að hlusta á sjóna með okkar og, og, og taka tillit til hagsmenn okkar innan Evrópussambandis en okkur gengur vel í rauninni öll öðru alþjóðsastarfi? Sko, Evrópussambandið er ekkert sambarilegt við eh, stofnarnir eins og Evrópuráðið eða NATO eða Norðurlanduráðið eða þess að það þar eru, tek, þar eru samráðsfundir og samstafsvettvangur þar sem teknur ákvarðanir og síðan eh, eh, hérna, eh, eru, erum við að, að vissulega setja lög í missu svona í samræmi við það sem að, að, að meirulittin vil láta gera en, en, en sko Evrópsráður er bara allt annars eðlist það er bara vísir að stórriki það sem að búið er að fá fórsetta utan ekki sér á þeirra það er, það er sérstakt löggevarþing það er sérstakur aðstu domstótt þannig að það er svona það er jafnvel bara þjóðfáni og þjóðsengur og allt hvaðina þannig að, að, að, að og við erum að framselja vald sko í svo stórum stíl í meira mæli mennur þá heldur ég bara, bara það er bara eins og svart og hvitt við erum að við höfum ekki framselt beilinis neitt vald þegar við gengum í Európu eh, eh, eh, ráðið sem slíkt það var ekki, eh, voru ekki framseglega vald, heldur ekki Norðurlandaráðið. Í minna mæli að minnstu kostu. Nei, ekki, það er, það er bara eh, eh, sko stjórnarfarslega. Vi, við gáttum ekki, hérna, gengið í Európa-sambandið, getum ekki gengið nefn að breyta stjórnarskráni til þess að geta afsalað. Við þurftum ekki að breyta stjórnarskráni til að gangi í NATO eða Európa eða aðra slíkar saman. Það er svona umdilt allavega við, við gerðum það ekki en það, það voru semir sem töldu e, e, var, Varandi Evrópráðið? Varandi NATO og varandi Nei, neða, en, en ég e samningurinn hann aftur á móti er, var svona fyrsta stóra skrefið til framsals á valdi Akkurat. En við ætlum að fá nokkuð skilabo og svo komum við aftur hér í þættinum spíða nei eða já Andris Jónsson heiti og gestur minn er Ragnar Arnalds fyriröndi alþingismæður og ráþæra Íslandi landi Útvarsala Þú er hér í í þáttin ESB neyjaði á, þeir lust ótrúlsögu og uh, við erum hér á uh, spjalli, ég heiti Andrés Jónsson og gestuminn er Ragnar Arnalds fyrirhandi alþyggismar og ráþæra og Ragnar, mér langar nú að færa okkur hérna í lók þáttarins, kannski aðeins uh, nær atbyrðum hér líðandi stundar þó þetta Európusambandsaðaldin sé það en eins og þú segir þá voru hún verið kannski til umræðu jafnvel í halva öld hérna í íslensku stjórnmálum en það eru umbróta tímar og þú gengdi nú ennbætti fjármálra eh, á þeirra árið 1980 til 83 en í fréttunum hérna áðan heyrðu við að því að, að nú standi til að mótmala fyrir utan heimili núverandi fjármálra á þeirra og fyrirhandi flokksbróðu þínum eh, eh, stengur mjög sifu sinni hvernig á þessum árum þegar hefði þetta gerst á, á þínum fjármálra á þeirra árum og hvernig heldur þeir hefur orðið við eða tilur að, að þetta sé svona heldur að þetta sé erfiðara í dag að, að gegna þessu ennbætti heldur að það var þegar, þegar þú varst þar mm, Já, e, jú það er að vissanhátt kannski eh, eh, erfið þessu tíma nú sem að, að, að þjóðin hefur um, lifað í mjög langan tíma þannig að það er mjög erfitt að gegna þessu ennbætti En, en það var líka erfitt auðvitað meðan ég var fjármálaður að því það hafi verið svo mikil verðbólka lengi og, og hún held áfram auðvitað meðan að, að, að ég var hérna og, og uh, þá var maður að glýma sko árið eftir árið 50% verðbólkur, það var óskaplega erfitt að semja fjallug þær aðstæður En er þetta ekki eh, svona, þetta tengist náttúrulega allt, eh, við erum með þessa umsókn í gangi og við komum aðeins inn á hérna áðan að, að það eru konur frá tilögur um að draga hana tilbaka og þingsálvetana til að sem likur fyrir alþingi um, um það og hins vegar bara þessi já, þessi mikli hérna, mikla vantröst sem er verið styrra til stjórnmálamann að þeir eru erfitt með að fylgja málum eftir og uh, er uh, hva, hvernig metir þú stjórnmálástandi heldur að, að hérna Sko ég held að, að einn merkasti atbyrður sem að, að, að hefur gerst núna á, á þessu sumri síðan og þarna um daginn þegar að landsendur sjálfstofnarflokksins samþekti að stýðja það að afturkalla umsóknina. Mér fannst eh, alveg sérstaklega aðtiklisvert að svona eh, fórustan, hún vildi nú fara svona einhver óðslega og, og vildi nú svona fara hægar í sakinnar en hún réði ekkert við það, það bara kom alveg bylgjan yfir hana og, og, og þetta bara rann í gegn að bara afturkalla umsóknina og ekkert ráðum með það. Eh, þannig að, að, að þetta sýnir bara sko alveg hvernig ástandið í landinu er, sko það, að, eh, eh, þetta er bara speilmynd af því. Nú síðan var ég á sömu helgi sko á, á fundi hjá Vinstrigrænum og það var svona roksláðsfundur þar. Já þú virkur ennþá í, í stafnum. Já já ég mæti á svona fundi og, og, og það er samþýgt sko að forsendur séu breyttar, forsendur fyrir þessar aðeldurum svo séu breyttar og það eigi að fara fram gagger endur skoðun á hálfu vinsirgræna á uh, þessu uh, aðildar Eh, umsókn og, og aðlugunarferði sem í gangi er. En hefur það þá ekki þau orðið að, að þessi, þetta verði mjög erfitt pólítist fyrir ríkistjórnina þegar þessi þingsálutana til að kemur jú, til aðkvæða? Jú, ég að vísu sko á vona því að það verði reynd eins og þeir geta að, að, að svæfana, það er þetta hægt að beita eins um aðferðum, eh, haldin í nefnd og svo framvegis, þannig ég skal ekkit um það segja hvernig gengur að ná henni í gegn eh, eða hvort meira luti er fyrir henni, það veit ég auðvitað ekki En, en mér finnst líka aðtiklisvert sko hvað eh, framsöknumennir eru eh, orðnir harðir e, e, þeir samþýttinu á sínum tíma sko að sendin aðildar umsóknu á, á, á landsfundi en, en andrúrslóttið hjá þeim er gjör breytt sko, og það, þessi senasta skoðankonum sínir að það er 75% hjá þeim alveg eins og hjá sjálfstæðarfloknum mm. á móti, móti aðil þannig að, að, að mér finnst sko að, að þetta er auðvitað allt saman mjög merkileg, merkileg breyting sem hefur orðið en, en e, eh, e, eh, aðteglisert er líka að heyra fréttir í gæru og í dag af því hvernig Eh, hvernig Evrópussambandi bregst við það hefur tekið eftir þessu þeir eru áhengjuhullir þeir taka eftir því að sjóðinu vill þetta ekki og þeir eh, eh, setja þetta beilinni sinn í álíktun hjá sér frá Evrópþinginu að, að, að, að þeir allir nú að vona að það verður nú hægt að snúa þjóðinni og, og þeir svona gefa það í skinu og getur lesið þetta hérna í frittablaðinni morgun að þá gefa þeir það, þetta er greinilega í skyn að, að e- Evrópusinnarnir hér á Íslandi þeir standi ekki stikkinu, það þurfi meiri áróður til því að þess beininni segja að framkvæmtastjórnin hún þurfi að stuðla að því að, að, að meiri upplýsingaflæði e, komi til íslenskar kjósenda en sem sett að þeir, þeir alltaf greinilega fara að móka miljörðum e, inn til þess að, að reyna að snúa þjóðinni Já, þú óttast það, það. Ég óttast það og ég veitu þetta að þeir hafa mikinn áhuga á að fá Ísland inn þeir, eh, þessi eh, fiskauðurlösaði hjá okkur, hún er nú sjösunum starri heldur en landi sjálft og hún er nú bara svo stóra, hún jafnast á við allt Frakland og halvt Ískaland og uh, þeir hafa líka mikinn áhuga á norðurhöfum hér fyrir norðan okkur, telja við séum svona viss líkill að því á samt normunum og þeir vita af öllum okkar ónótuðum orkulindum þannig að, að þeir vilja fá okkur alltaf inn og hafa áhyggjur af því að þjóðin muni e, skella e, dýrum á, á samninga og sem að er þið líka svona viss álitsnekkir fyrir þá, þeim er illa við það og þeir sem segja það að, að það sé allt í lægi sko að, að, að fara í gegnum þetta og, og svo segir bara þjóðin nei, e, það sé bara allt í lægi Ég álita það sé ekki alltaf í lagi vegna þess að ég er einna mörgum sem álita vegum að hafa vinsamli og góð samskipti á Europasambandið. Við þurfum á því að halda og við þurfum ekki á því að halda þau samskipti vestni við það að við séum að löðrunga þá með því að, að, að, að sem sagt láta þá standa í samninga þói við okkur í þrjú ár, tjóð þrjú ár með átum þau kostnað sem eh, fylgir fyrir báða aðila og svo bara segjum við neittak eh, þetta var bara ekki fyrir okkur Já, er ekki rétt að það er nú reynslað þessu þegar svislendingar uh, eh, hættu sínum hérna aldrei viðræðum Þetta hefur komið fyrir, ég minna normen, normen gerðu þetta líka Þeir eru illa séðir í, í, í sambandun eftir það Já, normen gerðu þetta tvísvar mm og það er staðreind, sko, ég hef séð öðru haldið fram en það er staðreind að e, normenn þeir fengu lakari samninga lengi vel við Európa-sambandu heldur en við að því að við höfum allir skellt dýrónum á þá. Já, ég skiljaði. Þannig að ég, ég alveg að þetta sé sko ekki bara spurningum að kanna eitthvað málið og aðtuga á hvað okkur er bóð, e, standi til bóða. Ef að þjóðinu vill þetta ekki, þá er mjög vondt fyrir þjóðina að fara í langvinnar samningavirað og skella svo týrónum á þá eftir. En er þá ekki eh, málefnilega hægt að halda því fram að því þú segir að áhugi Európa-sambandisins sé augljóslega mjög mikill og þeir hafi tellið sig að mikla hagsmunna því að, að fá Ísland aðna inn að það muni þá auka líkunar á því að, að, að elda samningurinn sem við náum hann verði okkur mjög í hag og allavega þá að það veri gengi mjög til móts það sé ríku kvati til að ganga mjög til móts við okkar sérkröfur þannig að eh, hlýtur það ekki að leiða beint af því sem þú ert að segja um, um jú, þennan mikla áhuga Jújú, ma jú, það er alveg hugsanlegt að, að, að, að að eh, raukstiðja það með þeim hætti en gallin er bara að sá að til dæmis í sjávaröldsmálun þá eiga þeir ekkit val þeir eru með e, mjög skýrar reglur um það að, eh, að þeir skuli hafa yfirstjórn sjávaröldsmála í sínum höndum þeir munu ekki falla frá megin en reglum Evrópusambansins á þessu síðu. Þeir eru margsinnis búin að segja okkur það líka. Mm. Nú í öðru lagi þá hérna, e, e, er annað sem er taka af okkur sem er samningsrétturinn, rétturinn til að semja við aðra þjóðir um fiskveiðar. E, sá réttur er eitt af dýrmætasta sem við höfum í höndunum og missum við aðvild og það er alveg á hreinu að þeir, þeir láta það ekki heldur af hendi. Og, og, og þá eru þar sko miljardatýjir í, í, í, í hættu fyrir okkur þá er ég eh, auðvitað að tala um til dæmis makríl, makrílin og kolmunan og allt, alla þessa deilistofnar sem við þurfum alltaf að semja um en, en, en Evrópussambandið það vil fá að skamta okkur mjög smátt í þeim öfnum og, og það er yfir okkar tarf Með þessum orðum held ég við ljúkum þættinum uh, mjög gaman að fá þið hinga til okkar Ragnar og hérna uh, þökkum einni Björgvinni Valguminsinni á stöðafyrði sem var með okkur hérna í uppáið þáttarins í gegnum síman en uh, þá uh, bara hveði við þanga til í næstu viku við erum hér alltaf á 50 dögum millir klukkan 5 og 6 í þættinum ESB Nei eða Já Takk fyrir í dag